منتديات القراء تقدم ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي الله teach Tawheed riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah, obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah, riječi koje je Allah Đelešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah, na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah, muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah istinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah riječi Islama.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 hidžetske godine što odgovara 16. maju 2002. godine i evo nas ponovo u šestoj emisiji u nizu u ciklusu El Iman. كنت دربا لأمتي قادها نقص družimo se kroz islamsko vjerovanje, naravno kroz knjigu i komentar Teuhida, večerašnja naša tema pozivanje u šehadet. I večeras je s nama predavač profesor Samir Avdić. Bismillahirrahmanirrahim. tako ide i život teče i teme se ne, nize, nižu, a e, večeras je, kako smo rekli, šesta emisija po redu, pozivanje u šehadet. Prvo ćemo da poslušamo izlaganje našeg uvaženog profesora na spomenutu temu, a nakon toga imate mogućnost da nas kontaktirate, ova emisija ide uživo, da postavite eventualna pitanja vezana za večerašnju temu, a i mi smo pripremili pitanja za vas i nagrade naravno za oni koji budu uspješni u odgovoru i koji budu brzi pri telefonskim pozivima. E, kontakt telefon su 736-630 i 736-631. Pozivni broj za Zemljško dobojski kanton je vama dobro poznat 032. Thank you. spomenut ćemo i to da reemitovanje ove emisije možete e, slušati u subotu u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na veći.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 illallah. Pa je naveo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين gdje uzvišeni Allah jalla ša'nu naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da kaže ovo je moj put, ja pozivam Allahu na osnovu znanja, ja i oni koji mene slijedi, ja i moj ummet pozivamo Allahu na osnovu znanja i uzvišeni Allah i ja nisam bio nikada mušrik. Jeste, draga braćo i sestre, ovaj ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je ummet hajra, ummet dobrote. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je ovaj ummet ummet hajra. La yudra awaluhu hajr am ahiru. Ne zna se da li je njegov početak bolji ili njegov kraj. Početak najbolja generacija koja je ikada kručila na ovoj zemlji generacija ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ili njegov kraj, kraj kada će doći Isa alaihi salam i doći Mehdija i zavladat će potpuna pravda ovdje na ovome svijetu. Zato je ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam narod hajra, narod dobrote. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nad ostalim narodima. I on je najbolji ummet koji se ikada pojavio na ovoj zemaljskoj kugli. Kako kaže uzvišeni Allah, jalla še'nu, kuntum hajra umme, vi ste najbolji narod. Ali na, njegova najprisnija osobina, zbog kojeg je uzvišeni Allah, jalla še'nu, odlikovao nad ostalim narodima, jeste baš ova tema o kojoj mi večeras govorimo. A to je كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio na zemlji zbog čega? Zbog toga što vi naređujete dobro, a odvraćate od zla. Vi ste misionarski narod. Vi ste ummet koji poziva u la ilaha illallah. I zbog toga uzvišeni Allah je ovaj ummet Muhammeda s.a.v. odlikovao nad ostalim ummetima. Zato ako hoće dobrotu i odabranost nad ostalim narodima, na nama jeste da budemo misionarski narod i da pozivamo ljude da dostavimo Allahu u vjeru. Da nakon što smo mi u ibadetu, u obožavanju Allaha, da i ostali ljude pozovemo ovome svjetlu i da prenesemo ovo svjetlo i ovu uputu koja je došla od Allaha u nama. Da bi na taj način zaslužili odliku i odlikovanje koje je uzvišeni Allah u darovao nama kao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je uzvišeni Allah jalla še'nu opisao onoga ko poziva njegovome putu da on najljepši govori i da je to najbolji govor. Kako kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين ima li ljepše govora, kaže uzvišeni Allah, a ova čestica upitna, ima li ljepše govora, kažu komentatori Kur'ana, komentatori ovog kur'anskog ajeta, da ona dolazi u značenju negacije, što znači, nema ljepše govora od onoga koji poziva Allahu, od onoga koji poziva Allahu i koji radi dobro djelo i kaže, ne stidi se da kaže da je musliman. kažu takođe komentatori ovog kuranskog ajeta da se ovdje na prvom mjestu podrazumijeva mu jezin koji poziva Allahu svojim ezanom ljude na najveći hajr, na namaz pet puta na dan, a nakon toga radi dobro djelo samim tim što uči jezan i obavlja namaz i govori da je musliman, govori ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna muhammedan rasulullah. A nema sumnje da se ovaj kuranski ajet odnosi na svakoga onoga ko poziva Allahu dželle šehnu u onom momentu dok on poziva na dobro, a odvraća od zla. Zato dok babo ili majka u svojoj porodici savjetuju svoju djecu, naređuju im dobro, naređuju im da obavljaju namaz i da daju zekat, da obožavaju Allaha dželle šehnu, nema sumnje do, do oni savjetuju svoju porodicu, svoju djecu, svoje sinove i kćirke da oni tada najljepše riječi govore kako kaže uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu. uzvišeni Allah dželle šanu u ovom kuranskom ajetu je naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da objelodani svim ljudima Allahov put put Kur'ana i sunneta ali da poziva na osnovu da sire na osnovu znanja kažu islamski učenjaci u komentaru ovog kuranskog ajeta da se podrazumijeva pod znanjem ovdje da onaj ko poziva u Allahu vjeru mora pozivati na osnovu znanja a ono se podrazumijeva kroz tri, u tri slučaja. Prvi od njih jeste da onaj koji poziva, poziva na osnovu znanja u ono u šta poziva. Tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da ljudi dostavi od njega belegu anni walau aje dostavite od mene pa makar jedan jedini ajet. Međutim, mora čovjek da zna ono čemu poziva. Zato nije dozvoljeno, draga braćo i sestre, da čovjek pozniva na osnovu neznanja. Da kaže nešto ovo je halal, a ovo je haram, a ono u stvari nije tako. Da slaži na Allaha. Nema veće grijeha od onoga koji slaži na Allaha želešenu. O halali nešto što je uzvišeni Allah zabranio. Ili o harami ono što je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala o halalio. Zato neophodno je da čovjek ne govori na Allaha osim onoga što zna.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 I zabranio je da mi činite širk, da mi bilo šta od mojih stvorenja pridružujete i da govorite na Allaha ono što vi ne znate. Do te mjere da je uzvišeni Allah u ovome kuranskom ajetu usporedio govor na Allaha, lažan govor na Allaha, usporedio ga je zajedno sa širkom. Zato čovjek kada želi da poziva u Allahu vjeru, treba da poziva u ono samo što zna. Da ne govori lažne hadife na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Jer Allah poslanih sallallahu alaihi sallam je rekao Men kezdebe alaihe muta'ammidan Fel je tebeva miqadahu milan nar Ko bude i na mene slagao namirno neka sebi pripremi Stolicu, mjesto u džahannemu Da nas Allah sačuva od to, toga Zato došle su ogromne nagrade Po pitanju pozivanja o Allahu u vjeru Ali te niko ne tjera Dragi brate i sestru da pozivaš u ono Što ne znaš Nego na tebe da dostaviš ono što znaš da bi na taj način zaradio ogromnu nagradu koji je uzvišeni Allah obećao onima koji pozivaju u Allahu vjeru, koji pozivaju u la ilaha illallah, a s druge strane da se paziš, da ne slažiš nešto na Allaha, kao što su to radili kršćani, kao što su radili židovi i zbog toga su otišli u zavrdu i zbog toga su zaslužili da budu oni na koji se uzvišeni Allah rasrdio kako nas je obavijestio u suri Al-Fatiha. Wow. لك min qalbi السلام Također, ovdje u ovom kuranskom ajetu se podrazumijeva znanje o stanju onoga koga pozivaš. Zato kad je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam htio poslati Muad ibn Čebela radi Allahu ta'ala anhu u Jemen kao pozivača, kao islamskog daju, kao islamskog misionara u la ilaha illallah rekao mu je in neke te'ti qavmen min ahli kitab fel jekun اول ما تدعو اليه شهاده لا اله الا الله ti ćeš doći narodu koji slidi knjigu, kršćanima i židovima. Kažu islamski učenjaci iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu neophodno je da čovjek poznaje stanje naroda ili pojedinca koga poziva. Jer nije isto, draga braćo i sestre, pozivati kršćanina i židova koji imaju određene znanje kojim je uzvišeni Allah Žešanu dao prije. I nije isto pozivati jednog ateistu ili komunistu koji ne vjeruju uopće u Allaha dželašanu, koji kaže nema Boga da nas Allah sačuva od toga, ovaj život je samo materija. Zato je različit način i pristup onoga, onome koji ne vjeruju uopće u Allaha, niti vjeruju u džennet, niti u džahnem, i različit je pristup recimo onome koje, uh, koje potpuni kao što su recimo kršćani ili židovi koji vjeruju u Allaha ali na iskrivljen način i koji mu pridržuju druga kako je to poznato u njihovoj vjeri. Zato Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je Muaza pripremio da zna kako će se obhoditi prema kršćanima i židovima kada dođe u Jemen. Također, različit je pristup onome ko zna pa ne postupa po tome, a različit je pristup prema onome koji uopće ne zna Allahu propisa. Pogledajte Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako je postupio prema onome koji nije znao Allahu propis. Došao Beduin u mezđid Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I dolazi i u pol mezđida vrši malu nuždu. Ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada su vidjeli ovaj prizor da je došao Beduin i u pol mezđida Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje je jedan namaz bolji nego hiljadu namaza u drugim mezhidima mimo njega, htjeli su da ustanu i da ga izbaci silom. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, stanite, pustite ga neka završi. Jer zamislite, onako dok je vršio nuždu, da je počeo da bježi, uprljao bi mezhid više nego što jeste. S druge strane, svako zna kako je to teško i kolika je šteta da čovjek prekine vršiti nuždu. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako mudro postupio da pokaže svome ummetu kako će postupiti prema ljudima koji ne znaju Allahu propis. Jer ovo je beduin, ovo je stočar, seljak koji ne zna kulturu, ne zna civilizaciju, ne zna propis obhođenja prema mežidu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je završio, prišao mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem fino i rekao: "Ovo je Allahova kuća, i u njoj nije dozvoljeno ništa drugo da se radi osim tesbiha i tahmida i namaza znači u njemu je zikr Allahu Đelšanu i namaz pa je naredio jednom ashabu da ustane da prolije vodu na mjesto nečistoće i na taj način završen problem pa je Beduin kada je ovako lijepo upozoren na fin mudar način rekao Bože moj smiluj se meni i Muhammedu sallallahu alaihi sallam i nemoj se nikome drugome mimo nas smilovati. Zato što je vidio šta su htjeli ashabi da urade sa njim, a vidio je kako je Muhammed sallallahu alaihi wasallam lijepo sa njim postupio. Jer svako od nas, draga braćo i sestre, voli da se lijepo čovjek prema njemu uvodi kada pogriješi. لك من قلبي السلام Međutim, kada je u pitanju osoba koja zna pa radi nešto, suprotno onome što mu zna, onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledajte kako je postupao. Došao je u kuću i vidio je slike na zavjesi Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa kada je vidio naljutio se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu je pocrvenilo lice od velike ljutnje. Pa je rekao O Ajša, znaš li da će na sunjem danu najgori ljudi biti oni koji dođu sa ovim slikama, pa će im biti rečeno, proživite ono što ste stvorili. I ukorio je žestoko Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Ajšu radi Allahu ta'ala anha što je uzdigla ove slike. Pa je onda Ajša radi Allahu ta'ala anha pocijepala ovu zavesu od njih napravila uh, napravila jastuk na koji se Allah u poslanicu sallam kasnije naslanjao. I čega jasno se vidi da su slike haram u islamu i od velikih grija osim kada je to u pitanju nužda kao što je lična karta ili pasoš i tako dalje, ali osnova njeno jeste da su one strogo zabranjene. Međutim, želimo ovim da kažemo, želimo da kažemo ovim hadithom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam drugačije i žešće postupao prema ashabima kada bi uradili nešto, a prije toga su znali propis o tome. يسألك العفو ما جنى سهوا يسألك العفو I treća stvar koja podrazumijeva znanje, da čovjek zna način dostavljanja Allahove subhanu wa ta'ala vjeri. Kada će postupiti žestoko, kada će postupiti blago, kada će lijepo upozoriti, a kada će dići glas, kada će ostaviti neku stvar do određenog vremena, a kada neće, kada će dati prioritet nekoj stvari, a nema sumnje, draga braćo i sestre, da je prioritet pozivanja u, u ovoj veri pozivanje ljude u la ilaha illallah. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ostavio čak rušenje Kaabe, kako se to jasno vidi u hadisu koga bilježi imam Buharija od Aisha radijallahu ta'ala anha, koji kaže, nakon što je oslobodio Meku osme godine po Hidži i nakon što su mušici skoro primili Islam, još Islam nije ušao u njihova srca, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte kako je postupio sa tim narodom. Rekao je ovo Aisha, da se ne bojim toga što je tvoj narod skoro primio islam. Ja bih srušio Kaabu, gdje imate odstupanja možda u nekih metar od originalnih temelja na kojim je sagradio Ibrahim alaihi salam Kaabu. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ostavio Kaabu, odnosno dio Kaabe koji nije na originalnim temenima, jer su to stupanje od metar, desno ili lijevo, od temelja Ibrahima alihi salam, zbog toga da ne bi to bilo iskušenje za vjerovanje ljudi koji su dojuči bili mušici u Allaha subhanu wa ta'ala. Jer zamislite na dan oslobađanja Mekke, oni koji su primili islam, koji su dojuči bili mušici, jedan od njih stoji pored Kabe i gleda Bilala radijallahu ta'ala anhu, koji se popio na Kabu i uči ezan. I kaže, fala Allahu, što je usmrtio moga babu mušika, da ne dočeka ovaj dan poniženja, da ne vidi ovoga crnca gore kako se popio na kabu i uči jezan. A primio islam. E zbog ovakvih ljudi, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je ostavio određene stvari, nije htio da upozori da bi sačuvao vjerovanje onih koji su dojuči bili mušici, a danas su primili islam. Zato čovjek mora biti mudar u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Mora da mu bude na prvom mjestu interes da ljudi izgovori la ilaha ila Allah, Muhammedur Rasulullah, da uđu u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Do te mjeri, draga braćo i sestre, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u prvom momentu primio islam, prihvatio islam plemena Benu Thaqif, koji su došli nakon što se vratio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa Tebuka. Došli su iz Taifa, Nakon što je Allah poslanik obsjedao i nije mogao pokoriti, došli su u Medinu i prihvatili Islam. Izgovorili su la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ali pod uslovom da ne daju zekijat i da ne učestvuju u borbi na Allahom putu. Pa je Allah poslanik koji se prihvatio njegov islam. Prihvatio njegov la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i rekao oni će i davati zekijat i ići u borbu na Allahom putu. I tako je bilo. Ali u prvom tom momentu da čovjek izgovori la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, bit će spašen ako Bog da, i onda kasnije mu treba objasniti, nakon što izgovori la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, treba ga mu objasniti važnost namaza, pa onda tako važnost zakijata, kao što će doći u sljedećem hadisu, radi uh, ashaba Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhumah. Zato ova vjera, vjera islam, treba u ovim teškim vremenima, u vremenu slabosti ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, slabosti kako nije prošao za ovih 1400 godina, treba ljude koji će pozivati u Allahu vjeru. Treba sestre koji će žetovati se za nju i širiti ovo svjetlost s kojim je došao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jer ova vjera treba ljude čija će srca sagoriti za Allahu vjeru. Treba ljude i žene koji će zaposliti svoje mozgove, koji neće spavati noćima i danima, razmišljajući kako da dostavi Allahu u žaldašanu vjeru. Kako da prošire la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, iskreno za Allaha, očekivajući ogromnu nagradu koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremi onima koji budu pozivali u la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ljude koji će čvrsto vjerovati u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ljude koji će čvrsto vjerovati nema ljepše govora od onoga koji poziva Allahu i koji radi dobro djelo i kaže ja sam musliman. Da se ne stidi Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Jer ako se kršćani ne stidi svoga krsta, ako se određeni predsjednici ne stide da izađu iz bijele kući, kuće sa Biblijom u ruci, Zašto ti musliman ili ti muslimanka koji sa sobom nosiš svjetlo Allahovu subhanu wa ta'ala, koji sa sobom nosiš čist, čistu vjeru, čisto vjerovanje, čisto tijelo, čistoću u svakom pogledu, zašto ti da se svidiš ove uzvišene vjere? Zato, dragi brate i sestro, dostavi od Allaha subhanu wa ta'ala, dostavi od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar jedan ajet, makar jedan hadif Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Jer nema sumnje da ako budeš uzrokom da neko prihvati Allahu u vjeru ili da se vrati namazu ili da se vrati bilo kojim od Allahovi propisa, imaćeš nagradu za sve ono što on bude uradio s tim da njemu neće biti umanjena nagrada. Thank you. فكاجي بيس سكنيه وتوحيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهما سيبرنسي دا الله بصنك صلى الله عليه وسلم كذا اهتيه بصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ويمن ركوه poslao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam desete godine po hijđi u ovome baš mjesecu mjesecu Rabiul Awalu Muaza i Abu Sa'ida Al-Khudri radi Allahu ta'ala anhuma kao misionare kao ljude koji su shvatili ibadet Allahu subhanu wa ta'ala i koji su praktično primijenili obožavanje Allaha i klonili se širka da oni sada idu pozivati druge u ono što oni nosi sa sobom. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Doista ćeš ti doći narodu od kršćana i židova. Oni koji sa sobom imaju knjigu. A to je, a to su kršćani i židovi. Iz ovog hadita, kako smo rekli, učinjaci uzimaju dokaz o neophodnosti poznavanja naroda, mentaliteta ljudi, zatim njegovog mentalnog sklopa, običaja, kako bi na taj način mogli pozivati dotični narod. Jer vi znate da su židovi imali određene stvari, znali su osobine Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Imali su određeno znanje od Musa alaihi salam. Mada je ono bilo izokrenuto. Ali su posjedovali određene te stvari, zato su oni bili najveći neprijatelji Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato su bili učitelji u borbi protiv Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam do te mjeri da su mušici iz Mekke slali delegaciju da idu da uče kod Allahu kod da uče kod židova u Medini kako će se boriti protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u Mekke. Kako je to poznat slučaj iz povoda sure Al-Kahf. Pa je rekao ovdje u ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muazu فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله neka prvo čemu ćeš pozivati kršćane i židove u Jemenu, bude svjedočenje u la ilaha illallah. Iz ovog jasno se vidi prioritet pozivanja. I samim tim što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam 13 godina ostao u Mekki pozivajući svoj narod u la ilaha illallah u ispravno vjerovanje govori jasno da prvo čemu čovjek mora pozivati jeste la ilaha illallah. Prije čak i namaza, prije i zekata, i hađa, posta. Na prvom mjestu mora da pozove ljude u la ilaha illallah. Pa onda kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Fa in hum ata'uk li zalik, fa alimhum anna Allah iftarada alaihim hamsa salavatin fi kulli jevmin wa lejle. Pa ako, ovdje, ovaj veznik, pa ako, jasno se vidi raspored. Da na prvom mjestu dolazi znači la ilaha illallah, pa ako se oni tebi pokore, u tome izgovori la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, onda ih obavijesti da je uzvišeni Allah, žele še'nu, naredio njima da obavljaju pet puta na dan namaz. Kao što smo rekli, jasno se vidi prioritet pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da bi to došlo nakon šehadeta u la ilaha illallah. Iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam uzimaju učenjaci fikha dokaz da vitr ne spada u farz. Za razliku od nekih islamskih učenjaka koji kažu da je klanjanje vitra vađiv, jer ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno kaže obavijesti im da, ih da je, Allahu, da je Allah subhanahu wa ta'ala njima naredio da klanjaju pet puta na dan. što znači da im nije naredio šest, nego pet namaza. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم pa ako ti se pokore u la ilaha illallah pa ako počnu da klanjaju onda ih obavijesti da im je Allah naredio da daju zakat koji se uzima od njihovih bogataša i vraća se njihovim siromasima. Iz ovog haditha, odnosno dijela haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, uzimaju islamski učenjaci dokaz da se zekat daje u onome mjestu, u onome selu ili gradu ili području u kojem se uzme od bogataša. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam ovdje kaže obavijesti da im Allah naredio da uzmu zekat od njihovih bogataša i daje se njihovim siromasima. Što znači njihovim siromasima u njihovom selu, njihovim komšijama. Zato, draga braćo i sestre, što cilj zekata jeste da ublaži bol tog siromaha, da ne bi pozavidio svome komši i bogatašu koji vozi dobro auto, i ima dobru kuću, a on možda nima šta da jede, zato se uzima od njega, njegovog komšije, dio njegovog imetka i daje se njemu kako bi blažio tu njegovu bol i kako bi na taj način učestvovao na jednim dijelom u njegovom tom bogatstvu. Zato u ovom hadisu je izuzetno jak dokaz da se ne prenosi zekat iz onoga mjesta u kojem se uzima, osim ako nema više tu siromaha onda nema problema da se prenesi na susjedni grad ili selo i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa in huma ta'uke li thalik fa ijake wa kira'ime amualihim. Pa je podučio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Mu'ad ibn Jebela radi Allahu ta'ala anhu. Pa je rekao, pa ako ti se pokori u tome, pokori si se da daju zekat, pazi se, pazi se da ne uzmeš prilikom uzimanja zekata najbolju njihovu imovinu. Jer, draga braćo i sestre, zabranjeno je uzimati najbolji, najbolju recimo ovcu, ako se uzima zekat od ovci. Kao što nije dozvoljeno da uzme se ona najslabija, nego se uzima sredina, središnja ovca ili krava ili deva i tako dalje, jer Islam hoće pravdu. Pa je ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno upozorio Muaza i podučio ga kako se uzima zekat. I jasno se također iz ovog hadisa vidi da zekat uzima halifa ili imam ili zamjenik, odnosno vlast u islamskoj državi, a ne pojedinci ko stigne. Nego to mora biti u zakonu i sistem, sistemski, u sistemu izražen plan kako se jasno vidi iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda mu je rekao: "Wattaqi da'wata al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab." I boj se dove onoga kome je učinjena nepravda, kome je učinjeno nasilje. Jer ako budeš uzdao najbolju ovcu prilikom uzimanja zakata, boj se nasilje, jer to je nepravda, nasilje, nije dozvoljeno to da radiš. I boj se onda dobi da ne zažali neko na tebe, pa da ne digne ruke Allahu subhanu wa ta'ala i ne uputi dovu na tebe. Fa innahu lejse bejnaha wa bejna Allahi hijab. Jer nema između dobe onoga kome je učinjeno nasilje. Nema između njega, njegove dove, između Allaha subhanu wa ta'ala, zastora. Zato, draga braćo i sestre, čovjek treba da se boji nepravdi. Treba da pazi, jer nema zastora između onoga ko mučenja na nasilje i nepravda između Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa makar bio i kršćanin, makar bio i židov. في أراضيك الخشيبة في أراضيك الخشيبة Jedan od ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Sa'ad radi Allahu ta'ala anhu bio je poznat po tome što uzvišen je Allah želeženu primao njegove dobe. Tako jedan od primjera koji se desio sa Sa'adom radi Allahu ta'ala anhu jeste sa njim i njegovom komšinkom koja je ustvrdila da je Sa'ad ukrao i preuzio jedan bunar iz njene zemlje. Pa je digao ruke sad radi Allahu ta'ala anhu Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što joj je prepustio parnicu i prepustio njoj bunar pa je rekao u dobi svojoj Bože ako bude mi ona učinila nepravdu i nasilje oslijepije i ubije u tom bunaru pa je uzvišeni Allah djel da ženu uslišao dobu Sa'du radi Allahu ta'ala anhu i uzeo je vid od ove žene tako da je tako slijepa hodala po ovoj zemlji i pala je u bunar i poginula kako je to zabilježeno u jednoj predaji od njega. والبساتين الغوالي أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي أين يا كرم الدوار أين هاتيك الآن أين يا كرم الدوار أين هاتيك الآن كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر وسهل رضي الله تعالى عنه anhu, se prenosi rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dan Hajbera. Na dan kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo prema židovima koji su bili na Hajberu, a to je bilo sedme godine po hijđi. Poznat slučaj kada je rekao Hajbera, Hajbera, ja Jahud, džejišu Muhammedin seufe Jahud, Jahud. Hajbere, Hajbere, o židovi, vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam će doći I mi poručujemo isto tako židovima koji su kupirali kuc prvu kiblu muslimana, gdje su se muslimani 16 ili 17 ili 18 mjeseci ukrećali prema njoj. Poručujemo vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno će doći. Kako je to obećao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji ne govori po hiru svome. Vama jentiku anil hawa in huwa illa vahju juha. On ne govori po hiru svome, ne izmišlja nego je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki hadith Allahu poslanika sa alejhi ve sellem od njega je objava od Allaha želešenu. I mi vjerujemo kako nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će vojska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zasigurno doći. Pa je rekao toga dana kada je krenuo na Hajber, لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ja ću zasigurno sutra dati bajrak muslimana jednome čovjeku od vas. Ovako je rekao Allah u poslanih slavizanama sahabima prisutnim. Njegova osobina tog čovjeka kome će dati Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zastavu jeste yuhibbu Allah yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasulu. On voli Allaha i njegova poslanika i njega voli Allah i njegov poslanik. Velika draga braću i sestre počast za ovoga čovjeka kome će sutra dati Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zastavu. Iz ovog dijela haditha uzima se pouka da Allah Đelšanu ima svojstvo, svojstvo ljubavi. Kako jasno kaže Allah poslanik sallallahu da njega voli Allah. Znači da uzvišni Allah ima svojstvo ljubavi, da on voli vjernike, voli bogobojazni kako je to jasno rekao u Kur'anu. Međutim, ljubav Allaha žele še'nu nije u kom slučaju nije ista kao ljubav ljudi. I mi vjerujemo onako kako nas je Allah poslanik u sembobu. Jeste u ovom hadithu, bez toga da znamo kakvoću te ljubavi, niti da ju poređujemo sa bilo čime od njegovih stvorenja, ali čvrsto vjerujemo onako kako nas je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da on voli svoje bogobojazne robove. جدود مخلصين لك يا أرض هتفنا بالولاء صادقين وأخذنا المجد صدقا Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovome čovjeku kome ću sutra dati zastavu koga voli Allah i poslanik i koji voli Allaha i poslanika Allah će na njegovim rukama dati sutra pobjedu Biće židovi poraženi فبات الناس يدوكون ليلتهم كاج الله بصنيك كاج هو prenosi od Sa'd radi Allahu ta'ala anhu pa su ashabi zanoćili tu noć u išekivanju i razgovoru ko će zaslužiti ovu veliku počast draga braćo i sestre da mu Allah da, da mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dadne zastavu i posvjedoči mu ljubav Allaha i njegova poslanika Pa kaže Allah, kaže prenosioc, فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها pa ujutru kada su osvanuli krenuli su prema Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam svako od njih je imao želju da bude on taj kome će dati zastavu Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i iz ovog se jasno vidi vrijednost ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam vrijednost tu i njovu želju i nastojanje i težnju da budu od onih koji će kome će dati Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zastavu فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه pa je upitao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje je Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu فقيل هو يشتكي عينيه pa je neko od masi rekao žali se na oči bole ga oči kao da su željeli ashabi da kažu, bole ga oči, ajmo sljedeći. Ne bili nekom drugom dao, nakon što nema Ali ibn Taliba, ajmo na sljedeći. Međutim, Allah poslanik sa sam je rekao, ale fe arsilu ilih. Pošaljite nekoga da ga zovni, fe utije bihi, pa je bio doveden. Znači, da nije mogao sam da dođi, jer su ga bolile oči, skoro da nije vidio na njih. Fe besaka fi ajnih, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo pljuvačku svoju i namazao njome, njome oči ali je radijallahu ta'ala anhu wada'ala i onda je uputio dovu Allahu jalešan fabera pa je onda u istom momentu progledao i bio je izliječen ka'an lam yakun bihi wajah kao da uopće nije imao nikada nikakav problem sa očima i ovo je bila muadžiza Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sallam koji je bio sve u beričetli. Čitao njegovo tijelo je bilo beričetli. Svaki dio tijela njegov je bio beričetli za njegov umet, ali u njegovom vremenu dok je bio živ. A nakon toga, draga braću i sestre, ako je nešto ostalo od njegova tijela ili njegove odjeće koja je dodirivala njegovo tijelo, bilo je također veličetli. Kao što je bio poznat slučaj od Aisha radijallahu ta'ala anha da je liječila sa džubbetom Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nekoga bolesnoga kada je bio opsihren ili bio urečen. Međutim, već nakon prvog stoljeća Islama nigdje više ne možete naći bilo kakav ostatak od, od toga što je dodirivalo tijelo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što spominje imame Dehbi u svome dijelu Sjeru, sjeru Alamin Nubela u jednom svome dijelu pa kaže kada bi neko rekao je li skupo da platimo zlatom kao brdo Uhud koji je dugačko 7 km izuzetno veliko da platimo zlatom šta pa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bi li bilo skupo rekli bi ne bi ali gdje je danas šta pa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam To je bilo u sedmom stoljeću ove riječi, navodim, ili ono mezidu i tako dalje, sve je laž, kako se može jasno vidjeti iz historije Islama. Međutim, hoćemo da kažemo ovdje, da Allah poslanih sallallahu sallam, pljuvačkom svojom, sa dozvolom Allaha, izličio Ali ibn Taliba i ovo bila je jasna muadžiza Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I navodi imam al bejhaqi u djelu Dela ilu nububa preko tri hiljade muadžiza koje su se desile Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa je onda فأعطاه الراية فقال pa je onda dao zastavu Allah, Ali ibn Abi Talibu radi Allahu ta'ala anhu i rekao mu idi polako sve dok ne uđeš pred sami tvrđave njove i onda sum med'uhum ila islam i onda i pozovi u islam pozovi židove da prime islam prije nego što otpočne borba السلامة في رضاك كل السعادة في هداك والسلامة في رضاك أغنيتني عن من سواك مولاك عاجلني الهلاك أغنيتني عن من سواك Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objasnio Ali ibn Abi Talibu radi Allahu ta'ala anhu smisao i svrhu borbe na Allahovom putu. Da nije svrha prolivanje krvi samo i u kom slučaju kako to želi zapadnjaci i neprijatelji Islama da prikažu ljudima i da im prenesu lažnu sliku o džihadu da je to širenje Islama silom Ne ni u kom slučaju, draga braćo i sestre. Jer ova vjera poznaje stepenove. Na prvom mjestu, kada muslimani ojačaju i kada budu snažni, prije nego što otpočnu borbu sa neprijateljem sa kojim nemaju ugovor ili raskinu ugovor o primiru, na prvom mjestu oni pozivaju u islam. Jer pogledajte Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na redi ovdje Ali ibn Abi Talibu, pozovi u la ilaha illallah, Jer ako povjeruju fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ihvanukum fid din. Jer kaže uzvišeni Allah, ako se pokaju i budu davali zekat i budu obavljali namaz, oni su vaša braća u vjeri. Ko bude od kršćana ili židova primio islam, on je brat muslimanu. Jer ovako je podučio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ali ibn pozivanja u la ilaha illallah da prolivanje krvi nije samo po sebi cilj. I vi znate stepenove samog vođenja borbe. Vi znate stepenove daveta i pozivanje u Allahu vjeru. A to je da je prvo tri godine u Mekki Allahu poslanik sallallahu alejhi ve pozivao tajno. Pozivao tajno. Sve dok nije došao kuranski ajet Fasda'a bima tu'mer. Wa'arib anil jahilin. Objelodani ono što ti biva naređeno, dostavi Allahu vjeru, jasno. I potrajao je ovaj period sve do hijri, 13 godina, poziva Allahu poslanih sallallahu sallam samo riječima, nije mu bilo dozvoljeno da upotrijebi silu, zabranjeno bilo vođenje borbi, nego samo riječima pozivati u Allahu u dželdešenu vjeru, širiti zbog toga što su muslimani tada bili slabi, bili su nejaš, nejačan narod, Nisu imali zube da bi se mogli klati sa vukovima. Do te mjeri da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal opisuje واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Sjedite se kad ste bili manjina na zemlji. Bojali se da vas narod ne svrne pa vas pohvata tako. Tako ste bili slabi nejaci, nejačak narod. 50, 60, 70 ashaba u Mekki. Bojali ste se da vas ne svrnu. Pa onda Allah šanu dao vam utočiš, dao vam Medinu, dao vam državu. Proširio se Islam. Narasli su zubi Islamu. Došao je Bedr, pa je Bilal, radi Allahu ta'ala, anhu. Onoga Umeyje ibn Halefa koji ga je mučio na suncu. Došao je vakat, kada je trebao da uradi i da mu se osveti za ono što je bio mučen. Na suncu, izgovarajući riče ahad, ahad. Tako, draga braćo, kada su muslimani najjača, narod, biva im obavezno da pozivaju Allahu vjeru riječima. Pogledajte stanja u Mekki, ashaba, radi Allahu ta'ala anhum. Abdullah ibn Mas'ud gleda Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji klanja kod Kabe i dolazi Abu Džehl. I od deve utrobu uzima koja je učer bila zaklana. I u momentu dok je Allah poslanik bio na seždi, baca utrobu na njega. Abdullah ibn Mesud ne samo da nije smio udariti Ebu Džehla ili nešto uraditi, nije smio prići Allahom poslaniku svoj sam da mu pomogne. Pa je došla Fatima radi Allahu ta'ala anha i sklonila sa liđa Allahu poslanika svoj sam ovu utrobu. Međutim, to je zato što su muslimani bili slabi, bili malobrojni. Zato trebaju pozivati i omasoviti Allahu vjeru, da ljudi što više shvati Allahu vjeru, da postanu snaga, i onda, kada zubi im narastu, onda da se mogu sa vukovima klati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prvo i pozovi u islam. Pa ako onda odbiju, ka, kako kažu islamski učenjaci, da je bila praksa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda im se ponudi primirje u smislu plaćanja džizije. Da se ne bore muslimani protiv njih, ali da plaćaju im porez. Pa ako i to ne budu dali, onda vodi se borba protiv njih. Pa kome opanci, a kome obojci. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa akhbirhum bima yajibu alayhi min haqqi Allah ta'ala fi." I obavijesti židove na Hajberu prije nego što otpočneš sa borbom, obavijesti im šta je obavezno njima prema Allahu dželle šanu. Obavijesti ih da moraju da uđu la ilaha illallah u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I onda je rekao velike riječi. I zbog ovih riječi pisac knjige o tevhidu je naveo ovaj hadis Allahu poslanika s.a.v. u ovom poglavlju. Fe vallahi, la en jehdi Allahu bika rađulan wahida, hajru leke min humurin ni'am. Tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi samo jednog jedinog čovjeka. Bolje ti je od crvenih deva. Od crvenih deva koji su bile simbol bogatstva u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dragi brati i sestro, da uzvišeni Allah želešenu uputi putem tebe jednoga samo čovjeka, bolje ti je nego čitav dunjaluk, bolje ti je nego čitava, čitav ovaj svijet, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zato obaveza muslimanima da bi zaslužili dobrotu i odabranost nad ostalim narodima jeste da pozivaju u Allahu u vjeru i da se nadaju ovoj ogromnoj nagradi koju Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i uzvišeni Allah obećao onima koji pozivaju u njegovu vjeru. A nema sumnje da će on pomoći onoga ko bude pomogao Allahu u žalšenu vjeru. Draga braćo i sestre, ono što čovjek pogodi, to je od Allaha žalšenu i to je uspjeh od njega, a ono što pogriješi, to je od mene i od šeitana. Molim uzvišnog Allaha Đalešenu da oprosti nama i vama i svim vjernicima koji žive danas i onima koji su živjeli prije nas i donosite što više salavata na Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pogotovo večeras i sutra u petak jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Men salla alejje salatan wahidatan sallallahu alejhi biha ashra. Ko bude donio jedan salavat na Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem uzvišeni Allah u društvu meleka donesi salavat donesi 10 salavata na njega. Allahumma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ala ابراهيم انك حميد مجيد. بعض الهم يجلى بالقصر أتخرق للحوادث في مشيي وقد أمل الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يرجى بالقصيد وبعض الهم يرجى بالقصيد لعمرك من يعيش يجد الليالي تحول I, dragi poštovani slušalci, i vi ste i dalje u ciklusu emisija El Iman. Idemo kroz islamsko vjerovanje, tačnije kroz komentar knjige Teuhide. Večerašnja naša tema je pozivanje u šehadeta, gost, odnosno predavač, profesor Samir Avdić, kao što je već uobičajeno čusno izlaganje i to nije sve. Kao što smo najavili, imate mogućnost da nas kontaktirate putem telefona 736 630 i 736 631. تجد القصيد وبعض الهم يجلى بالقصيد وبعض الهم يجلى بالقصيد وأذكر أن لي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود وأذكر الذي ربا رحيما فما أنا بالقنوط ولا الجحود فآه كم أبي أمسى شريدا وكم يزن العذاب خطى الشريد أتقرق للحوادث في مشيدي وكم أم من الأغلال نائم وكم أم تسربل بالحديد ينوء القلب من موت فكانا ومن عبرات أحزان الوليد أتفرق للحوادث في مشيدي وقد أفل الشباب ولا نعود القصيد وباع الهم عجلى بالقصيد وباع أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك رأيت كل سعادتي أوجدتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا soul. iz Riježi nam javljaju da već nekog slušalaca imamo na liniji. Selam alaikum. Pa alaikum selam. Samo prije nego što ostvarimo kontakt, rekli smo da i mi imamo pitanja za vas. E, u propozicije, znači večerašnjih nagrada, ulazi i to da oni koji su dobili nagrade u prošloj emisiji, znači samo oni koji su dobili u prošloj emisiji nagrade, ne mogu večeras učestvati. Vi nas zovete iz? Ja iz Visokog zovem. Ja bi samo jedno pitanje za uvaženog musafira našeg Da li ovaj hatmu ko, ko ne zna arapsko pismo, da li važi bismile hatma išta, da li ima ikakvu vrijednost ona? Toliko ništa više nego Profesor, jeste Allah. razumeli pitanje? رأيت عزي في رضاك فرأيت كل imali smo znači pitanje vezano za Bismila Hatmu, naša slušateljka se javila iz Visokog, a, pa, a e, sada je red da profesor i odgovori na pitanje. Što se tiče, koliko sam ja razumio, to je Bismila da znači na svakom kuranskom ajetu ko ne zna kuransko pismo i tako dalje, on ovaj, prouči po Bismillahirrahmanirrahim. Ono što je došlo od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste kada bi došao kod nekog kuranskog ajeta tokom učenja, da se spomeni džennet ili džehennem, Allahu poslanik sallallahu alejhi bi se čak i u namazu uticao Allahu dželle šanu od vatre ili ako su ajeti koji govori o džennetu tražio bi od njega džennet i tako dalje. A da je učio nešto tako konkretno na svakom ajetu ho bismillahirrahmanirrahim on nije zabilježeno nigdje u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem takva jedna stvar tako da je bolje da čovjek to ostavi jer spada u novu stvar, a pohvalno i potrebno, čak i obaveza muslimanima, svakom muslimanu i muslimanki jeste da nauči kuransko pismo, da može fino učiti Kur'an, da bi zaradila ili zaradio ogromnu nagradu, jer kaže Allah poslanik sallam, ko bude proučio Elif Lam Mim, ne kaže vam, imat će deset nagrada, deset savaba, ne kaže vam da je Elif Harf, ne kaže vam da je Elif Lam Mim Harf, nego Elif Harf, Lam Harf, mim hal. Znači, alif lam mim, 30 sevaba zaradi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah najbolje zna. Idemo dalje, imamo novi poziv. Halo. Da? Esselamu alaikum. Alaikum salam. Vi nas zovete iz? Ja sam Bahrija iz Zenice. Mojim sestrom Bahrija. Aj, pa ne znam hoću moć odgovoriti na vaša pitanja. A vi ste nazvali s nijetom da inšala učestvujete u, znači... E, htjela sam ja nešto da pitam. Da čujem. Ne znam da li je to mjerozavno vas da pitam tu i vaše gosta. Kuludova. Pa ako budemo znali odgovoriti, odgovorit ćemo. Ako ne budemo znali, onda ćemo tražiti dalje. Ja, ja. Kuludova. Da. Ovaj, moj otac je prije nego je umro. Više puta, zaborav, puno toga i više puta je tražio da ga posjetim, haj počni kunuzovo. Pa k, ovaj, kakav je ona ima uticaj tako, eto. Možete ono malo, malo bliži tu. Čovjeka, ka, mislim, kako, jer on je, on je nešto osjećao da treba da to uči kunuzovo. U kojim situacijama? Pa on je bio bolesan, bio već pri, pred smrt. Aha, znači to nije situacija vezana za vitr namaz, nego... Ne, nije, on je aha, ona, aha. već ono, već nije mogao ni da klanja, pa što što... Znači, to su bili posebni halovi situacije. Možda da napravimo ovakvu konstrukciju pitanja za našeg predavača, profesora Samre Avdića, da pitamo šta je Allahu poslanih, sallallahu alihi vasallam, kako je zabilježeno u predajama učio u datim situacijama. Može tako? Možda i to, a eto, htjela bi, ako može, baš za kulu dobu, da li ima nešto da se objasni. Allah vas nagradio na javljanju, imate li još neko pitanje? Ne imam. Budite sa nama, salamu alaikum. لك من قلبي السلام سلام Što se tiče kunut dove, <clears throat> došla je kunut dova poznata kod bošnjaka muslimana koja se uči na vitr namazu. Došla je predaj od Hasan, Hasana radi Allahu ta'ala anhu, sina Ali ibn Abi Taliba, da je podučio ga da kaže Allahumma inna nesta'inuk i tako dalje. I ona je propisana i sunnet je da se uči u vitru kao što je to poznato došlo je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prije i prije znači e, rukua kako je to običaj kod nas da se radi imate i drugu dobu također da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio kao kunut dobu međutim ne želimo da vas opterećujemo oko toga, uglavnom ono je lijepo da se uči sunnet je, a ne nekom drugom prilikom da se uči nema inša Allah problema ako se to shvati kao dova, da čovjek traži od Allaha subhanahu ta'ala pomoć i tako dalje, jer vi znate da je dova propisana uvijek da se čini pogotovo u onim odabranim trenucima kao što je između ezana i kameta, kao što je kada kiša pada i u drugim mjestima kao što je to poznato. في سلوكي وصحبتي بل جنة المرام في سلوكي وصحبتي في سلوكي وصحبتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن نجا ليل كربتي لك من قلبي السلام Nova, novi poziv i nova prilika, inša Allah, ta'ala, da se svi koristimo. Neko je sa nama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Zovete iz? Zovem iz Zenci. Bujro. E, ovaj, je pitanje jedno. Za vas, jel? Da. Niste učestvovali u prošloj emisiji? Nisam. Dobro. prvo, drugo, treće pitanje. Izaberte. Prvo, spomeni tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. E, da prvo, na prvo što bude pozivanje, sam da bude la ilaha illallah. Pozivanje u la ilaha illallah. Drugo? A drugo, ovaj, pozivanje namazu. Treći? I treći, ovaj, zekijat pozivanje. Profesore, možda niste obratili pažnju na pitanje. Mi smo spomenuli tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu vjeru. A to što svi spomenuli jeste raspored koji smo mi spomenuli da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i podučio Muad ibn Džebela prilikom odlaska u Jemen. Znači nismo to tražili, malo brat, pažnju na pitanje. Allah nas nagradi na javljanje. Alejkum selam. في عزيمتي لا هو من إلهنا خير أجر ورفعتي فلنخذه إلى الأمام ركب فوز في جنتي فلنقده إلى الأمام ركب فوز في جنتي ركب فوز في جنتي لوحدتي ومنيرا لظلمتي Novi poziv, idemo dalje. Alaikum salam. Zovete nas iz? Iz Zence, jel? Maša Allah. Imate pitanje? Jel može ovo prvo? Može. Da mi možda, uh, to sad bi morali biti kao misionari upoznati prvo s tim narodom. koji- Spomeni tri stvari koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pitanje vam je jasno, ali tako? Ovo... Ja mislim da je to u pitanju da oni moraju da poznaju narod koji će pozivati, kao na primjer kako, kakav su on, kakav im je običaj, kakav je mentalitet tih ljudi. Drugo? To je u pitanju možda. Jeste. Običaj, mentalitet njihov, uh... Što se isto čisto slušala na koji način on žive, kako im pristup. Pa to se ulazi u istu, je li tako? Ne, ne, to je tačno, znači način kako pristupa, ostala vam još treća stvar. Ja da budu fini, pristojni prema njima, da ih ne gru, grubo da ne pristupaju prema njima. A, ima tamo hadiste, jedan spomenuli kada je u, u, u među duša ovaj jedan od e, ljudi koji su tamo živjeli i kad je vršio noždu u čošku, da nije to možda pitanje. I kako je poslanik stala lako već se lijepo postupio. postupio na fin pristupačan način. Vi ste spomenuli dvije stvari, metodologiju tačno. Mentalitet ljudi. Mentalitet, znači stanje jednog naroda, tačno. Ostala vam još jedna stvar, ona je prva, prvu smo jedno spomenuli. Nisam ja baš početka slušala. <laughs> da prepustimo nekom drugom. Allah vas nagradio najavljen, budite s nama. Novi poziv. Imamo novi poziv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Zovete nas iz? Ja pokušao bih inša Allah na ovo prvo pitanje. Da ne, evo znači, bujrum, spomeni tri vrste koje podrazumijevaju znanje u pozivanju u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa ovako, prvo što čovjek treba znati, ako radi na polju dave, to je znanje o onome u čemu poziva. Da ne bi zabunom nešto što je halal pro, pro, proglasio haramom ili obrnuto. Da. Drugo je znanje, znači, o, o, o stanju onih ljudi koji poziva o zapravo uglavnom džahila. Znači, moramo znati koliko oni znaju kako njima priče, metodologiju i na kraju svakako e, znanje na koji način priče. Odgovor je tačan. To je ovo, za ono mi je za ovu sestru prethodno. Bila je blizu. Bila je blizu. Jeste samo ime i prezno. Vaše ime, sestro? Samija Kadrić iz Sarajeva. Samija Kadrić, knjiga Tevhida. Zakelahu hajru. Barakallahu fikum, budite sa nama. Ja, ربنا الإحسان بعبدك الحيران يا ربنا الإحسان Idemo dalje, imamo novi poziv. Alaikum salam, zovete nas iz? Govorim kakaj. Želio bih drugo pitanje. Drugo pitanje glasi. Koja se pouka uzma iz riječi Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam? Doći ćeš narodu koji imaju knjigu. Vratili ste predavanje? Pa da propustimo nekom drugom? Allah vas nagradio najavljen, budite sa nama. I nova mogućnost, ponovo imamo nekog ponovo na liniji. Assalamu alaikum. Alaikum salam, poziv iz... Bujrum. Hoćete na ovo pitanje ili da postavimo naredno? Bujrum. Možete sam ponoviti. Molim? Možete sam ponoviti pitanje. Pitanje glasi, koja se pouka uzima iz riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, doći ćeš narodu koji imaju knjigu? Da nije možda da dođe na, a, da vjeru, da poziva na vjeru oni, oni koji već imaju neko, neko znanje o Allahu Đošu, o, o vjeru. Profesor? nije, spomenuli smo jednu poluku, veoma bitnu. To je tačno što ste vi rekli, ali nije ono što tražimo. Imamo novi poziv. Halo? Da, zovete nas iz... Aliku, salam. Zemca. Govorim Zemca, večeras aktivno, mašala. E, hoćemo ovo ili ćemo, ili ćemo dalje da idemo? Vi imate pravo mogućnosti ovog trećeg pitanja. Pa može treći. Evo, kaže, e, u trećem pitanju stoji ovako spomeni jedan ajet i jedan hadis. Znači samo jedan ajet i samo jedan hadis e, koji govori o vrijednosti pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ima mnogo brojni su ajeti i hadisi koji govore na tu temu, ali evo po jedan da uzmemo sam. Pa evo jedan onaj... Hoće kao prvo Allahu govor ajet da čujemo. Evo hadis. Dobro, hadis, ajet. Allah uklonito zna rekao da prenese od mene pa makar jedan ajet. Baligu anni valau aje. Možemo uzeti u obzir, evo profesor kaže. Prenesite od mene, pa makar jedan ajet. Dobro, to je što se tiče hadisa. Što se tiče kuranskih ajeta, trebalo pomoć. Ako malo, ako može malo. Profesor, kako ćemo pomoć? evo, pola knjige već, odnosno pola nagrade. Govorili smo o mu jezinu tamo nešto da se podrazumijeva u jednom kuranskom ajetu i tako. E, Kada se pop Ezan bila učit, rekao je, hvala Allah što je usmrtio moga babu, što nije dočekao ovu, što mu jezim. Ovaj. <laughs> pa hoćemo kuranski ajet. Imate tamo, čini se u suri Fusilet. poziva Allahu Jelšanhu i koji ima li bolje od onoga koji poziva Allahu Jelšanhu i koji govori ja sam, ja sam musliman. Ja sam... Pa, možemo uzeti ovo uzeti profesor. Pa eto, s obzirom se radi vreme i vodu. Da. Da men ahsenu kalna mi men da'a ila Allahi a amila saliha a kale innani minal muslimin. Jel? U, u suri Fusila, dobro ste vi to rekli, znači 480. strani čini se. Vi se zovete? Tarik Skopljak. Tarik Skopljak, knjiga El Vala u Al Bara fil Islam, ljubav i mržnja u islamu. Tarik Skopljak. Allah vas nagradio na javljanju. Imamo novi poziv? ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هداك فتبعت يا ربي هداك bliži se e, vrijeme z- isteku naše emisije, a i vrijeme jasijskom ezanu, ostalo nam je još malo vremena. Izvježu javljaju da imamo ponovo nekog na liniji, pa nadam se da ćemo i ovo posljednje pitanje dobit ćemo odgovor, inša Allah. Neko je sa nama. Aleikum salam, zovete nas iz... E, iz Nemce, drugo pitanje, kako ide? Drugo pitanje, koja se pouka uzma iz riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sallam. Doći ćeš narodu koji imaju knjigu. A, to, ono, kada je Allahov poslanik, ali je samo poslao sad iz Moaza u Jemen. Pa, Moaz ibn Džebel poslao, ovaj, poslao u Jemen da poziva vjeri. Pa je, do, reče... Samo malo, poslao je ko koga? Još jednom znam, to se sad mlazi bi trebala. Gdje, u, je, u Jemen, jel? Jemen. Dobro, i? Ovaj, I onda je eh, od Allahre do, rečeno doći ćeš narodu koji ima knjigu, a ti ćeš pozivati vla ilaha ila Allah. E, iz tog dijela hadisa uzima se jedna pouka. Hajde, reste nam tu pouku. Zbog čega mu je rekao baš te riječi? zbog toga da je Laila Hilala najvrijednija na svijetu. E, nije, ovaj... nije to pouka, mi smo rekli ima jedna druga pouka. Koja je pouka? I, koja se pouka izvlači iz riječi doći ćeš narodu koji imaju knjigu? Šta se time želi reći? Čak ako ste slušali da vam pogledamo odgovor na prvo pitanje sadrži u sebi odgovori na ovo drugo. E, doći ćeš narod koji ima znanje. U redu, ali zbog čega mu je rekao? Mogao je Allah poslanik recimo da prešuti i da kaže odma pozivaju la ilaha illallah stanovnike Jemena. Ali zašto mu je rekao doći s kršćanima i židovima? Šta se time htjelo reći? Htjeli se reći da su već imali neku opomenu, jeli? Da... I onda? I o, imali su knjigu kod sebe i onda... Malo je ovo. Dobro, uporni ste, ajde, uporni ste da vam kad odgovorimo i dobiste i nagled ako Bog da vam naj... Želi se time reći da je neophodno poznavati stanje onoga ko se poziva. Jer nije isto pozivati kršćanina židove i pozivati jednog ateista, ateistu komunistu koji uopće ne vjeruje Allah šanu. Zato je bilo neophodno da Allah poslanik poduči Muaza da pazi s kome ima posla. Znači bilo je upozorenje da je to narod koji je već dobio knjigu. Eto, to je pouka, samo ime i prezme. Vaše ime i prezme, sestra? Mubina Muharimović, knjiga Ljubav i mržnja u islamu. Al vala, val bara fil islam. Imam tu knjigu. To je predviđena nagrada, da vam zamijenimo. Hoćete e, bistro more, pobožnost i subtilnost? E, može to. Eto, tako. Salam. Alikum salam. Amen. naše vrijeme predviđeno večeras za ovu emisiju je isteklo, ali ostaje vam prilika i mogućnost da poslušate reemitovanje ove iste emisije u subotu u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na, na veći. I e, svaka emisija će, inša Allah, koja ide direktno četvrtkom izravno u program, biti reemitovana u budućnosti, inša Allah, etala, dok za to budu postojali uslovi, dok Allah Želšanu bude to htio, subotom u terminu od 20 2.00. Bila je to šesta emisija u nizu u ciklusu El Iman, gost, e, odnosno predavač profesor Samir Avdić je već razgovorio u okviru islamskog vjerovanja kroz komentar knjige Tavhida na temu pozivanje u šehadet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala ovo večera što smo rekli da bude dokazan za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo za sedam dana u ovom istom terminu sa nama. Do tada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.